alde batetik ba, nahi dugu aurrak euskarara hurbiltzea mhm. eh, era ludiko bat ez ez bakarrik eh, eh, ez dugu euskara bakarrik eskolako hizkuntza izaitea baizik eta ba, ongi pasatzeko hizkuntza hau mhm. guretzat oso garrantzitsua da bestetik proposatuak diren kantuak euskal kantu errikoiak dira ez dira aurrendako kantuak mhm. edo kantu horiek nire uste Eh, gure ondarearen e, partean dira, beraz. Guretzat ere oso importantea da aurrek eskura dezaten edo ber eskura dezaten gure kulturaren eta nortasunaren parte hori ez. Mhm. Eta hain zuzen ere aurten e, pixka bat kantuen erran naia gehiago lantzeko asmoz, marrazkiak ere egin arazi dizkiegu aurrei, uhum. ba justuki haien kantua marraz idazteko eta beraz sakon dezaten pixka bat, mm. zentzua eta bar. Erakutsiko ditugu e, beltzenean eh, kontzertuaren egunean eta izanen da marazki bat talde bako txeko, mhm. zen bestera berreun tapiko marazki ez mhm. ditugu <laughs> sartuko hor. Baina e, pixkat hau zen, hau da pixkat aurtengo berritasuna nahi izan dugula pixkat hori kantuen zentzua eta landu gehiago mhm. ez, beste urteekin konparatuz. Eta irugarren helburua mhm, beraz, bai. Euskara ekintza humanitario bati lotzea. Hots, e, hainitzetan, bombe, e, Euskal Ekitaldiak e, ikasto edo presoer edo mhm, ez, lotuak bai. dira, ezta? Eta hor eta gutxitan lotzen dugu ekintza humanitario bati. Mhm. Hor, beraz, eta uh, aldi oro la egiten dugu, partaidetza bat egiten dugu endaiako elkarte humanitario batekin, mm -hmm. aurten pompie solider, eh, mm suiltzaile solidarioak, eta ba, beraiek laguntzen gaituzte proiektuan, hots eh, pasatzen dira eh, eskoletan mm. azaltzeko zeiten duten, eta mm. bildutako diruak zertarako balioko duten, eta bar. Mm. Eta bestetik, ba, konzertuaren egunean berean, ba, hor dira ba, gu laguntzeko e, eh, antolakuntzen. Oh, irabazitako diru guzia haientzat izanen da, beraz, e, elduek bakarrik ordaindu behar dute eta mm-hmm. bio euro minimo eskatzen dugu, besterik mhm. ez. Gero biztan dena gehiago eman nahi dutenek, ba, aukera izanen dute, mhm. jakinez, eh, haien alde izanen dela.